Abese suresi Mekke'de nazil olan bu sure 42 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella. Bismillahirrahmanirrahim Yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. En ca'ahul a'ma. Yanına görmeyen, ama biri geldi diye, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ne bilirsin, belki de alacağı öğütle arınacaktı. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى Yahut nasihatı dinleyip ondan yararlanacaktı. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى Ama irşada ihtiyaç duymayana ise فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ona dönüp itibar ediyorsun. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى Halbuki kendisi arınmak istemiyorsa, onun arınmamasından sana ne? وَأَمَّا Fakat sana şevkle koşa koşa gelenle Allah'a saygı duyarak sen ilgilenmiyorsun. Hayır, öyle yapma. Çünkü o ayetler öğüttür, uyarıdır. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ Artık isteyen ders alır. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ O ayetler şerefli, yüce مَرْفُوعَةٍ ve tertemiz sahifelerde بِأَيْدِي سَفَرَةٍ iyilik timsali كِرَامٍ بَرَرَةٍ çok değerli katiplerin elleriyle yazılıdır. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا Kahrolası kafir insan. Ne nankördür o. Min ayyi şeyin Yaratan onu neden yarattı? Min nutfetin halakahu Bir meni damlasından yarattı. Yarattı ve güzel bir biçim verdi. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ Sonra da hayat yolunu kolaylaştırdı. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ En sonunda da onu öldürür ve kabre koyar. ثُمَّ إِذَا شَاءَ Daha sonra da istediği zaman onu diriltir. كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ Hayır, insan Allah'ın buyruğunu layıkıyla yerine getirmedi. فَلْيَنظُرِ Hele insan yiyeceklerinin kaynağına bir baksın. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا Biz yağmuru gökten şırıl şırıl döktük. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا Sonra nebat bitsin diye toprağa iyice sürdük. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا Orada hububatlar, taneler, وَعِنَبًا وَقَضْبًا üzümler ve yoncalar, وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا zeytinler ve hurmalar, وَحَدَائِقَ غُلْبًا Ağaçları gür ve sık bahçeler meyveler ve çayırlar bitirdik. Bütün bunları sizin ve davarlarınızın faydalanması için yaptık. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ Ama vakti gelip de o kulakları patlatan dehşetli gün geldiği zaman يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ İşte o gün kişi kardeşinden annesinden ve babasından eşinden ve evlatlarından bile kaçar. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ O gün onlardan her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ Yüzler vardır o gün, pırıl pırıldır. ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ Güleçtir, sevinç doludur. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ Yüzler de vardır, toza toprağa bulanmış, تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ üstünü karanlık kaplamıştır. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ İşte bunlar kafir, günaha da danan, haktan sapan kimselerdir.